بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Uz Allahu Jalla Vala dozvolu nastavljamo se družiti s riječima Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam hadisima koje je veliki islamski učenjak, autoritet imam Neuvi rahimehullahu ta'ala probrao i odabrao i uvrstio u svoju poznatu zbirku 40 nevevijevih hadisa, gledajući da u njoj spomene hadise koji govore o određenim segmentima naše lijepe vjere, odnosno što sve obuhvatnije hadise. Za večeras, kako ste obaviješteni, imamo 18. hadis koji govori o svakom dobru na Dunjalu koji je na Hiratu. Dakle, ovo je također jedan od posebnih hadisa. Pa kaže Imam Neovi rahimahullahu ta'ala عن أبي ذر جندب ابن جناده وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبعي السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي Dakle, kaže od Ebu Zerra, Džunduba ibn Džunade i Ebu Abdurrahmana, Muaza ibn Džebela, radijallahu anhuma, se prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao boj se Allaha gdje god bio. Nakon što uradiš loše dijelo, učini dobro, pa će ga ono pobrisati, i obhodi se s ljudima na najljepši način. Ebu Zer i Muaz ibn Džebel radijallahu anhuma, ova dva plemenita ashaba, prenose da je Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao Boj se Allaha gdje god bio, kada uradiš loše dijelo, nakon njega uradi dobro pa će ga ono pobrisati i obhodi se s ljudima na najljepši način bi hulukin hasen najljepšim ponašanjem. Kaže imam neovi da ovaj hadis bilježi imam tirmizi. Mimo imama tirmizije ovaj hadis su zabilježili i drugi poput imama Ahmeda, Hakima, Darimija, Bejhekija, Taberonije, Bezara i mnogih drugih. Da znate, oko vjerodostojnosti ovog hadisa malo su se islamski učenjaci razišli. Učenjaci hadisa su se razišli. Čak toliko da ima onih koji ga ocjenjuju vjerodostojnim, poput šeha šeh, šeh Albanija, rahimahullahu ta'ala, a ima i onih koji ga ocjenjuju skroz slabim, poput također današnjeg učenjaka Abdullaha Sada. A razišli se oko toga je li lanac prenosilaca ovog hadisa spojen ili ne. Uglavnom, poruka hadisa, makako ko pretegnu i koje mišljenje kod njega prevagnu, je li hadis vjerodostojen ili ne, poruka hadisa i značenje hadisa je vjerodostojno. Jer svakom od ovih dijelova hadisa svjedoče drugi i kuranski tekstovi i hadijski tekstovi. Mnogo je kuranskih ajeta, maltene najviše, koji govore o bogobojaznosti. Da se bojimo Allaha Đallavala. Zatim, da radimo dobra djela i također da se s ljudima obhodimo na najljepši mogući način. Do sada nismo imali spomen ove dvojice ashaba, Ebu Zerra i Muaza ibn Džebela, radijallahu anhum, pa je red, kao i uvijek, da nešto kažemo, nešto o njima, da se upoznamo sa tim posebnim ljudima najodabranijom generacijom. Pa Ebu Zerra, Čuli ste, sam Neu je rekao da mu je bilo ime Džundub. Ebu Zer, radijallahu talan, je bio Džundub, sina, sin od Džunade. Otcu mu je bilo ime Džunada. Bio je jedan od prvih ashaba u islamu. Među prvima je primio islam u Mekki. I kažu komentatori da je ovaj hadis mu Allahov poslanik alihi salatu islam i rekao dakle odvojeno, rekao je njemu i kasnije kada je poslao Muaza ibn Džebela kao kadiju u Jemen, rekao je Muazu. Dakle, ne njima oba dvojici zajedno. Već se prenosi od Ebu Zera da je jedne prilike rekao njemu, a druge prilike je rekao Muaz ibn Džebelu ovaj hadis, ove riječi. Pa se kaže da Ebu Zer radijallahu ta'ala nije bio fizički jak, nije bio sposoban da se nosi sa iskušenjima, htio je po svaku cijenu da ostane u Mekki nakon što je prihvatio islam. Međutim, Allahov poslanik Alihi Salosam nije htio da ga ostavi u Mekki znajući kakva su iskušenja u Mekki bila na početku. Malte ne cijelo vrijeme mekanskog perioda. Pa mu je rekao da se vrati. Da se vrati svome narodu. I da poziva svoj narod i oporučio mu je ove riječi. Boj se Allaha gdje god bio ne u Mekki. Gdje god bio, boj se Allah. Kada uradiš neko loše dijelo, uradi posle njega dobro dijelo i s ljudima, gdje god bio, obhodi se na najljepši, na najljepši način. Nije učestvovao u bici na Bedru, kasnije dakle, otišao u Medinu, nije učestvovao u bici na Bedru, ali ga je Omer radijallahu talan zbog njegove posebnosti. Ebu Zer el-Gifari radijallahu talan bio je jedan od, kako kažu, Maltene najučenija shaba bio je poput Abdullaha ibn Mas'uda radijallahu ta'ala, a do sad smo spomnjali Abdullaha ibn Mas'uda. Koliko je imao znanje, narošto iz Allaha je dželovala knjige, bio je jedan, ili tako, od četverci ashaba, za koje je Allahu poslanik alihi salat samo poručio da se od njih uzima Kur'an. Pa je rekao ko želi da uči Kur'an kako je Kur'an objavljen, neka ga uči kako ga uči Abdullah ibn Mas'ud. Omer radijallahu talan pratio bi Abdullaha ibn Mesuda, miješio bi se za njim i govorio posuda puna znanja Abdullahu ibn Mesudu. Kažu, Ebu Zer je bio takav. Zato ga je Omer radijallahu talan, iako nije učestvovao u bici na bedru, uvrstio. Kada bi sazivao šuru, savjetodavno vijeće, bio je Ebu Zer. Bio je Ebu Zer. S njima. Bio je također jedan od najinskromnija shaba, poznat dakle po zudu po skromnosti. I sam Allahov poslanik alihi salatu sam posvjedočio je za njega da je bio od svih njegovih drugova onaj koji najviše spominja Allaha dželovala. Zikri. Doći će hadis ako Bog da gdje Ebu Zer se žali poslaniku alihi salatu sam i kaže odoše imućni ispred nas imaju imetak podijeli se, on je bio skroman, nije imao imetka. Pa poslanik alihi salatu wasalam govori koliko vrijedi zikr, da se kaže subhanallah, alhamdulillah, la ilala, vallahu akbar. Koliko vrijedi drugo djelo. Pa je bio dakle od onih koji se pridržavali zikra mnogo, koji su mnogo zikrili. Također Alija radijallahu talan rekao je za njega da nije bilo čovjeka istinitije govora o Debu Zerora da je govorio istinu i samo istinu. Poslije, nakon smrti Allahovog poslanika, alihi salat za Mebu Bekra i Umera, stanovao je nedaleko od Medine, kažu tri milje. Tu se nalazi mjesto Rabda. Tu je živio sam i umro sam. E, spominje se, je tako, bitka na Tebuku? poznata nam je bitka na Tebuku. Tebuk, oko 700 km daleko od Medine. Poznato je, nije bilo opreme, nije bilo na oružanja. Treba izaći i toliko pješačiti i susresti se sa daleko, daleko brojnijim neprijateljima i boriti se. Pa je bilo nekih koji su izostali bez opravdanja bilo mnogo munafika koji su izostali po povratku poslanika alihi salacom pravdali se i prihvatao njihova pravdanja. Jer nije htio da munafike očisti. Želio je da budu time zadovoljeni i obmanuti. Ebu Zer radijallahu ta'ala ne imao slabu jahalicu, bio skroman, skromno živio, nije imao i metka, nije imao dobru jahalicu kao što mnogi ashabi tada nisu imali. Pa je krenuo za tom jahalicom i zaostajao, zaostajao. Slaba jahalica, hoće, neće, hoće, neće. Da bi na kraju ostavio jahalicu, privezao je i počeo da trči za Allahovim poslanikom, alaihi salacom. A Tebuk, čuli ste, 700 km daleko. Većina, većina išla ih je pješke. Zatim znalo se desiti po dvojica, po trojica, četverica da se smjenjuju na jednoj devi, na jednoj jahalici. Jedan jaš i trojica idu pored. Pa dođe vrijeme, pa drugi pa onaj siđe i tako sve. Pa su morali često da odmaraju. Da bi jedan put dok su odmarali, poslanik Alihi Salat sam okrenuo se i ugledao nekakvu prašenu. I primijetio je buzara. Kako trči? i kaže hodi sam živi sam i umrijeće sam živi sam evo ga dolazi sam i umrijeće sam i sam je u Rebdi u ovom mjestu živio i preselio spominje se ako ne od Abdullah ibn Masuda radijallahu talan da je prolazio a sluškinja Ebu Zera radijallahu ta'ala nakon što je preselio, izašla je i primijetila karavanu, primijetila ashabe i rekla dođite, ukopajte i klanjajte dženazu svome bratu. Abdullah ibn Masud kada ga je vidio zaplakao. Kaže, bio sam svjedok kada je Allah poslanik alihi sallam rekao za njega živi sam, hodi sam i umrijeće sam. I sam je u tom mjestu živio, preselio. Allah dželavala bio zadovoljan s njim. Spominje se da je prenio 281 hadis od Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam. Zatim sličan njemu Muaz ibn Džebel, radi Allahu ane. On je bio od Ensarija. Poznato, je tako, u Medini su bila dva plemena, Eus i Hazređ, on je bio od Hazređa, plemena Hazređa imao je 18 godina kada je primio islam i učestvovao je u bitci na Bedru i učestvovao je u svim bitkama poslije. Poznat je također po svome znanju, ili tako kaže se, da će na sudnjem danu biti ispred svih učenjaka, da će predvoditi učenjake. Bio je najučeniji od ashaba u halalu i haramu, u propisima, vjerskim propisima. Pred kraj života Allahov poslanik alihi salatu sam poslao ga je u Jemen kao namjesnika i poznati hadis, jeli, doista ćeš ti doći sljedbenicima knjige, pa prvo čemu ćeš ih pozivati neka bude la ilaha illallah, ako ti se odazovu, onda ih obavijesti da im je Allah naredio pet namaza u toku dana i noći, pa ako to prihvate, odazovu ti se, onda ih obavijesti da je Allah dželovala propisao zekat koji se uzima od njihovih najimućnih, od njihovih imućnih i daje njihovim siromasima i čuvaj se najboljeg imetka, ne uzimaj zekat iz najboljeg imetka, već i srednjeg, jer doista dova mazluma, između dove mazluma i Allaha dželovala nema prepreke. To su riječi koje je Allaho poslanik alihi salacom poručio mu šaljući ga u Jemen. I spominje se da ga ispratio iz Medine i poslao. I rekao o Moaze, ha, možda se više nećemo sresti. Pred kraj života je to rekao poslanik alihi salacom. Možda kada se vratiš i budeš prolazio kroz Medinu, vidjet samo moj kabor. Mene nećeš vidjeti. I tako je bilo. To je bilo, dakle, pred kraj života. Poslao ga je. Umro je 18. godine po Hidžri. Dakle, ubrzo za Allahim poslanikom, alihi salatu wasalam. Ova dva plemenita ashaba, dakle, prenose riječi Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, boj se Allaha gdje god bio, kada uradiš loše dijelo, nakon njega učini dobro dijelo, pa će ga ono pobrisati, poništiti to loše dijelo i sa ljudima se obhodi na najljepši način. Sa svim ljudima se obhodi na najljepši način. Pa je ovaj hadis poseban hadis. Govori nam o pravima našega gospodara kod nas. Govori nam o pravima naše duše kod nas. I govori nam o pravima ljudi kod nas. Ima li nešto četvrto? Nema. Živimo na Dunjaluku gdje trebamo robovati Allahu Đelavala, biti vjednici u njega, trebamo paziti na sebe i na one koji su oko nas. Zato je ovaj hadis jedan od posebnih hadisa. Sveobuhvatni hadisa, kratak, tri rečenice. Boj se Allaha gdje god bio. Gotovo. Gdje god bio, u kojem god vremenu živio, boj se Allaha odnosno između sebe i Allahove kazne sutra na drugom svijetu džahnema postavljaj pregradu, zidaj zid od dobrih dijela. Pa ako se desi da uradiš loše dijelo, uradi posle njega odmah dobro dijelo. Jer Dželevala kaže u Kur'anu innal hasenat yudhibne sejiat. Doista dobra dijela tjeraju loša dijela, poništavaju loša dijela. I sa ljudima se obhodi na, na najljepši način. Dakle, hadis je i tekako značajan i islamski učinjanci su uglavnom, kada su govorili o važnosti ovog hadisa, spominjali dakle ovo što sam ja ukratko rekao, tri prava koja se spominju u ovom hadisu. Dakle, pravo Allaha dželovala kod nas da ga se bojimo, odnosno, to će malo govora oko bogobojaznosti, bogobojaznost jeste, bojati se Allaha jeste da radimo ono što je naredio i da se ostavimo onoga što je zabranio. Bojimo se Allaha pa radimo ono što je naredio da nas ne kasni, i također nadamo se njegovoj nagradi i također ostavljamo ono što je Allah zabranio strahujući ako prekršimo kaznit će nas i kada ostavljamo to nadajući se nagradi od njega. Pravo naše duše da je usmjeravamo ka lijepom životu, pogotovo sutra na drugome svijetu, da ne upropaštavamo sebe. Čovjek sebe upropaštava čineći loša djela, griješeći, kada pogriješimo jeste bojati se Allah pogledajmo dakle sve ovo je stalo boj se Allah i činjenje loših dijela i činjenje dobrih dijela sve je to od bogobojaznosti i obhođenje prema ljudima i to je dakle i badet međutim ovdje poslanik Alihi Salocan spominje posebno da vodiš računa o sebi i također posebno spominje da vodiš računa o ljudima želeći da ukaže na ovo da je bitno Jer mnogi ljudi misle da je ibadet, da je bogobojasnost bojati se Allaha na kožicu i maltene ne ustajati s nje. Postiti i više od Ramazana. Nije samo to bogobojasnost. Allah subhanahu wa ta'ala koji je propisao namaz, koji je propisao post, koji je propisao hađ, koji je propisao učenje Kur'ana i ostalo, propisao je da se lijepo obhodi prema ljudima. Isti Allah, naš gospodar. Pa su čudni ljudi koji na jednoj strani i badete, i badete, i badete, mnogo imaju i badeta, sjednu na sjelo i ogovaraju druge. I sruše sve ono što su postigli od ibadeta. Ete drune menil muflis, svijelo ono nam je hadis, probio sam glavu sa tim hadisom. Znate li ko je propalica, ko je bankrot? Pita Allahov poslanika alaihi sallam ashaabe. Kažu, onaj koji nema novaca, niti ima imetka da ga proda da dođe do novaca. Kaže, nije taj bankrot, propalica u mome narodu, umetu, jeste onaj koji dođe na sudnji dan s namazom, sav mu namaz primjen, dođe s postom, sve godine koje je postio primjen post i sa zekatom. Ali je ogovorio ovoga, potvorio ovoga, ovo me ukaljao čast, ovo me prosio krv, ovo me, ovo me, ovo me, nije tražio halala, nije se izmirio na dunjavuku. Pa će se sutra uzimati od njegovog namaza, pa se potrošiti, potrošit će se namaz. Pa će se uzimati od njegovog posta, uzimati od njegovog zekata, sve će se potrošiti, ali se ljudska prava hukuk, ljudska prava neće izmiriti, ostaće još dužan. Allah subhanahu wa ta'ala neće da se miješa među ljude. Allah će nas obračunavati za ono što smo griješili prema njemu. Ali ono što smo radili jednim prema drugima, Allah subhanahu wa ta'ala tu se ne upliče valja se izmiriti, valja se vratiti. Svakako pravdu treba sprovoditi na dunjalku, ali na ahiretu, na sudnjem danu će biti potpuna pravda. Niko neće moći izbjeći tu pravdu. Zato sebi stavimo dobro u glavu ovo pravilo. Kažu islamski učenjaci, Allahova prava su sazdana na milosti, ali su ljudska prava sazdana na grubosti. Ako i pogriješimo prema Allahu, Allah je milostiv. Allah je sve milosti, Ar-Rahman, Ar-Rahim, sve milosti, prema svima je milosti. I svoju milost svima ukazuje na određeni način, shodno svojoj mudrosti i znanju. Ali čovjek, kada zna da nešto može dobro unovčiti, neće ti halalit, neće ti prodat taj halal ni po koju cijenu. Kad zna da sutra može da zbog tog što si ti njemu uradio, o, da se digne na visote stepene u džennetu. Iskušenje koje je doživio od tebe. Blago njemu, ali teško li se tebi? Teško li se tebi? Bilo je govora ovdje o siratu. Da će čovjek zbog ismijavanja drugog, ogovaranja drugog, omalovažavanja drugog biti na siratu zaustavljen. Kada bude prelazio iznad džehennema, Sirat je iznad džehennema, pa će ga dokačati kuke džehennemske i trgati dole. I vatre, džehennemska vatra, i pržiti. Zbog čega? Zbog toga što je ismijavao. Pa će biti zaustavljen i pitaće se onaj koji, koji je ismijavao, malovažavao, ni podaštavao, govarao, ćemo ga pustiti da ide. Ćemo ga pustiti da ide. Češ mu oprostiti? Ili da još gori, dok ne odgori za ono što ti je radio. Čuvajmo se nije ibadet, nije obožavati Allaha dželle dželavala, samo obavljati namaz, post, učit Kur'an i ostalo. Sve što je Allah propisao, a propisao je, rekao sam, govorio i probio vam glavu, nema kur'anskog ajeta u kojem Allah dželle dželavala naređuje da se on iskreno obožava, a da odmah nakon toga nije došlo i obhodite se s ljudima na najljepši način, sa svojim roditeljima, sa svojom rodbinom, sa siročadi, sa, sa siromasima i drugima. Pa su upravo učenjaci postavili ovo pravilo da čovjekovi ibadet neće biti primljen kod Allaha dželovala sve dok se ne bude lijepo i obhodio prema ljudima. To je došlo i u ovom hadisu. To je došlo i u ovom hadisu. Boj se Allaha, ali se obhodi s ljudima na najljepši način. Zato, dakle, dobro vodimo računa. Nemojmo biti, kako Đelavala kaže, volate kunu kelleti nekadat gazleha min ba'di kuvati nankatha. Spominjem ženu Mekki koja nije bila pri sebi, pri pameti, pa bi cijeli dan plela, plela, plela, plela i na večer sve rasporila. Cijeli dan plete i na večer sve raspori. Kaže žela ovala, nemojte biti poput nje. Radite, radite, radite, radite i na kraju sve to srušite. Nije cilj samo raditi dobra djela, već je cilj i kloniti se loših djela. Aisha radijallahu ta lanha kaže nećete doći na sudnji dan s boljim dijelom od ostavljanja grijeha. Nije samo činiti dobra dijela i činiti loša. Kao što čovjek vodi računa koja dobra dijela da radi, prioritete bira, jer ne živimo nuhov život. Nekoliko stotina godina, živimo 60-70, rijetki su koji dožive više. Čovjek treba da iskoristi vrijeme i da čini najodabranija dijela, dijela koje Allah dželovala posebno voli. Ali isto tako da se sačuva grijeha, loših dijela. Da njima ne poništi. To će hadis u kojem kaže poslanik Alihi Salocama Shabu, hoćeš li da ti ukažem na vrata dobra? Kroz ta vrata dolazi nešto bih. Kroz ta vrata dolazi mnogo dobro. Mnogo dobro dolazi. pa mu spominje šta je sve od dobra na kraju kaže hoćeš li da ti kažem kako ćeš sačuvati to dobro nije samo da otvoriš vrata i da grabiš radiš dobra djela i da ti dođe to dobro već treba to i sačuvati i nama je dobro poznato da šeitan prvo dolazi i da te odvrati od dobrog djela pa ne može ti se izboriš, počneš rad dobro djelo dolazi pa nije želi da ti pokvari da, da to dijelo uljepšaš još radi nekoga da činiš. Neko je tu u prostoriji, neko prolazi pored tebe, neko te sluša, neko te gleda, na malo uljepšaš, hoće da ti pokvari. Pa se izboriš, do kraja privedeš dijelo radi Allaha iskreno i poslije hoće da ti pokvari. Da se hvališeš da si ti uradio to i to, da si ti toliko dao za džamiju, da si ti kupio prozor, vrata, ovo ono. Hoće da ti pokvari kaže Sufjan Seuri, rahimahullah ta'ala, iz generacije Tabina, ona dijela o kojima sam pričao, drugima njih ne brojim da sam uradio. Njih ne brojim da sam uradio. Zato su govorili naši prethodnici, skrivaj svoja dobra dijela kao što skrivaš i loša. Ima li neko da priča o grijesima koja čini? Nema, vala. Sutra će ga prozvat, sutra će ljudi se mijenjaju, danas ti dobar prijatelj, sutra ti najveći neprijatelj. Pričat će sutra o tebi pa šutimo, razgovorimo. E isto tako, trebamo dobra dijela skrivati. Dakle, ovaj hadis i tekako, i tekako bitan i mislim da nije potreban komentar. Poruke i pouke iz ovoga hadisa. Dakle, vidimo iz hadisa koliko je Allahov poslanik Alehi Salocam želio da okoristi svoja sahabe. I dakle, ove riječi nisu upućene samo Ebu Zerru i nisu upućene samo Moazu ibn Džebelu, svima bez obzira koji je bio povod da se ove riječi izreknu, one se odnose na sve. Pa je Allah u poslanika Alihi Salocam želio da posavjetuje, evo kratko je posavjetovao, ali je ukazao na dobro Dunjaluka i dobro Ahireta. Budeš li se bojao Allaha dželle vala gdje god se nalazi, odnosno čuvao njegove granice, odnosno radio ono što je naredio, ostavljao se onoga što je zabranio, očekuje hajr na drugom svijetu. Koga će Allah nagraditi ako neće takve Ko je kod Allaha dobar rob ako nije taj koji čini ono što je Allah naredio i ostavlja ono što je zabranio ili čak čini ono što je Allah preporučio, mu činio i ostavlja ono što je pokuđeno. Ako nisu to dobri robovi Allaha, Allaha djelovala, ko je onda? I ostalo što je spomenuto. Pa vidimo dakle iz ovoga hadisa da hadis definiše prava našega gospodara kod nas, naše duše kod nas i drugih ljudi kod nas. Dakle, drugi ljudi imaju pravo da se s njima obhodimo na najljepši način. I ne nemojmo nikada zaboraviti, stalno sam govorio i ovome, druge ljude oko nas ne interesuje šta mi ovdje govorimo, kako mi ovdje učimo Kur'an, kako klanjamo ovdje ili negdje drugo, na koji način klanjamo. Ljude interesuje kako se obhodiš prema njima. šta govoriš ti o njima. Jesu li oni sigurni od tebe ili strahuju od tebe? Imaju li osnovi da strahuju? To ljude interesuje. Pravo svih kod svih drugih, pravo svih ljudi kod nas i kod drugih jeste da se lijepo obhodimo. Za ne bismo i mi željeli da se drugi lijepo obhode svakako. Poruka iz ovog hadisa na kraju ću spomenuti, jeste da se pravilo, da se ophodimo s drugim ljudima kako bismo voljeli da se oni ophode prema nama, a nema nikoga od nas da ne voli da se ljudi lijepo ophode prema njemu, sigurno. E tako, isto i drugi vole. Kako rekao, ovaj hadis je sličan brojnim kuranskim ajetima u kojima se naređuje pokornost Allahu i lijepo ponašanje prema svim ljudima. Pa vidimo, dakle, da Kur'an i Sunnet dolaze iz jednog izvora. Dolaze od Allaha dželjavala. Ovaj hadis dokaz je da je i hadis od Allaha. Jer govori o istome o čemu govori Kur'an. Pa je i hadis objava od Allaha dželjavala. Poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, ove riječi i slične druge riječi nije rekao od sebe. Kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Najm, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَا وَحِيُّ يُوحَ On, Muhammed, da govori po svojim prohtjevima, strastima, već je to objava vahijun juha, objava koja mu se objavljuje. Zatim iz ovog hadisa vidimo obavezu bogobojasnosti. Dakle, kaže poslanik ittaqi, ittaqillah, boj se Allah, naredba. I je rekao, to kad budeš mogao, gdje budeš mogao, ako hoćeš, boj se. Boj se Allah. Boj se Allah, naređuje. Kako reko, bojati se Allaha jeste raditi ono što je On naredio i ostavljati se onoga što je On uzvišen i zabranio. Najmanje. A pogotovo ako čini se još i što je preporučio, lijepim učinio i ostavlja se ono što je on učinio pokuđenim Allah subhanahu wa ta'ala, zašto kaže da nije lijepo, da to čini vjednik. Pa bilo je ovdje govore, jel tako, naši prethodnici Hasan al-Basri i drugi su rekli nisu prestali ostavljati ono što je Allah učinio pokuđenim sve dok nisu postali bogobojazni. Ili čak kažu nisu ostavili, nisu postali bogobojazni sve dok nisu ostavili i dio dozvoljenih stvari bojeći se da ne upadnu zabranjene. Pa su zbog toga nazvani, nazvani bogobojazni. Prenosi se od Alije radi Allahu da je on rekao definiciju svoju bogobojaznosti. Šta znači biti bogobojazan? Pa je rekao el khaufu min al jalil da strahuješ od uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala wal amalu bit tanzil da radiš po objavi wal qana'atu bil qalil da budeš zadovoljan s malo wal isti'adadu li yawmir rahil i da se pripremaš za sudnji dan da se pripremaš za dan odlaska sa ovoga svijeta. Što znači biti bogobojazan? Onaj koji strahuje od Allaha pa radi što mu je naredio, ostavlja što je zabranio, radi po čemu, po objave, gdje su te naredbe, gdje su te zabrane u Kur'anu, a Kur'an nije u peškiru, negdje na vrhu regala, već treba da bude u našim rukama, da ga učimo, izučavamo, proučavamo, poruke izvlačimo. Allah je objavio Kur'an kao recept kako, na koji način da provedemo svoj život na ovom svijetu i da budemo zadovoljni s onim što nam je on dodijelio i na takav način da se pripremamo za, za dan odlaska. Zatim kaže poslanik Alihi Salosan, boj se Allaha, čuli smo kako, gdje god bio, gdje god bio, ne u džamiji si, bojim se Allaha preko praga džaminskog odma psovka. Odma ona je ovakav, ona je na gluho i čerao bilo i čuo šta ona je sinoću radio. Boj se Allaha gdje god bio. Što je Allah naredio, radim gdje god bio. Što je Allah zabranio, ostavljam se s kim god bio. Ostavljam se toga. Ne, društvo mi je tako, voli se našaliti na račun drugog, pa to ja ću Ne, Allah je to zabranio i mene to ne interesuje. Neću, niste prestati pričati, neću, ja odo iz društva. Ne smijemo biti svijeća koja drugima svijetli sebe topi. Pravimo im finu atmosferu, et, a na grbaču svoju grijehe tovarimo. Allah zabranio, Allah ne voli, ja to neću raditi. Gdje god bio, s dobrima, Allah dadne da upadneš negdje među loše, živiš u mjestu gdje se praktikuje islam, Allah dadne da odeš u potrazi za nafakom negdje, u neku drugu zemlju gdje nema toliko islama, ne primjećuju se znakovi islama, uvijek, svugdje, na svakom mjestu čovjek se treba bojati Allah. Boj se Allah. S drugim ljudima, među četiri zida, sam, boj se Allaha. Boj se Allaha. Ne smijemo sebi dozvoliti da strahujemo ko biva od Allaha kad smo s drugima. A kada se osamimo, nema straha od Allaha. Ono ko biva nije od Allaha, već od ljudi. Stid nas ljudi. Stid nas da ne klanjamo, pa će reći vidi kakav je. Stid nas da uradimo svašta nešto, otvorimo telefon, svašta gledamo na telefonu i ostalo nekakve loše slike, a kad među četiri zida, poslije pola noći, onda nema stida od Allaha dželavala. To je jedan ha, od upropaštavajućih grijeha. Zašto? Zato što čovjek daje do znanja da mu je Allah najnebitniji. Nije mu Allah bitan nikako. Hadis Seubana, poznato, govorio sam. Kada je rekao poslanik Alihi Salatam, zasigurno znam ljude iz Boga umeta, od mojih sljedbenika koji će doći na sudnji dan, s dobrim dijelima poput brda Tihami, spomenuo planine. Lanac, planina, sve jedno za drugo vezano. Brdo, planine. Allah će ih pretvoriti u prah i pepe. Pa kaže Sauban, prepao se, ko su oni? Sifhom lena, opiši nam ih. Dželihim lena, do u detalje nam opiši, da ne bismo mi bili od njih. Radio dobra dijela i nadao se sutra tim dobrim dijelima, ho, na vagu, na tasu kad ono prah i pepeo. Kad ono prah pepeo. Pa kaže, to su ljudi poput vas. To su vaša braća, poput vas. Klanjaju kao što vi klanjate. Poste kao što vi postite. Ali kad se osame noću, prelaze granice. Kad se osame, prelaze granice. Ne čuvaju propise. Čovjek daje do znanja da mu je Allah dželavala tada naj, najnebitniji. Zato, dakle, boj se Allaha gdje god gdje god bio. I Allahu poslanik, Muhammed sallallahu alaihi sallam, koji je rekao ove riječi, oporučio svojima sahabima, tražio da oni dostavljaju drugima. On je učio dovu, tražio od Allaha da mu podari straho poštovanja, da strahuje od njega i u javnosti i u tajnosti. On, poslanik Muhammed sallallahu alaihi sallam, kad smo mi zatražili moli Allaha da nas sačuva i u javnosti i u tajnosti. Da nas učini njegovim bogobojasnim, iskrenim, pokornim robovima i u tajnosti i u javnosti. Es eluke hašjeteke fil gajbi wa šehade. Učio bi Allahov poslanika alihi salam. Molim te za strahopoštovanje prema tebi i u tajnosti i u javnosti. I poznat je hadis, čini mi se da sam komentarisao i ovdje, starim prostorijama, tri stvari koje čovjeka upropaštavaju, tri koje spašavaju, tri koje brišu grijehe, tri koje dižu deređe čovjeku kod Allaha subhanahu wa ta'ala, pa tamo tri stvari koje čovjeka spašavaju jeste bogobojaznost i u tajnosti i u, i u javnosti. Dakle, Allaha dželovala treba se bojati gdje god bili. Zašto? Zato što je to posebno vrijedno imate tamo u knjizi dijela srca, brojne koristi bogobojaznosti, koje će koristi bogobojazan rob za dobiti od Allaha dželovala. Pa jedna od njih, zbog bogobojaznosti, dakle, bogobojaznost nije riječ na jeziku. Ha, ja bogobojazan. Bogobojaznost jeste da radi što je Allah naredio i da se ostaviš onoga što je on zabranio. Da te je strah od Allaha, da, da, da ti je vazda na umu, Allah dželevala, on te nagleda i Allah mi je naredio da sad u ovom vremenu moram klanjati. Ne mogu ostaviti da prođe namaz. Moram u Ramazanu posti. Ne mogu. Sposoban sam, drav sam, kod kuće sam, nizam na putu. Trebam da klanjam. Allah me gleda. Kako je rekao Hatim, la sam spoznao sam, je tako, četiri stvari. Pa spominje, koje četiri stvari. Spoznao sam da moju nafaku neće niko drugi pojest dok ja. Niko drugi ne može pojest moju nafaku. Pa sam smirio svoju dušu, moj da se plaho kiraš. Dok si živ, ima nafake. Spoznao sam da moja dijela niko neće raditi do ja. Niko neće moju vagu dobrih dijela puniti do ja. Ako hoću da se puni, onda moram ja da je puni. Spoznao sam da će mi smrt doći iznenada. Nikome neđe se melek smrti najaviti prije mjesec dana doći ti ja. Tog i tog novembra, tog i tog decembra. Toliko i toliko sati, sati gde živi bio pripremi se. Pod abdesnom da si da učiš Kur'an, ako je u toku dana da postiš i ostalo, doći ta. Doće iznenada. Oma te dri nefsun, mada tek si bogada, oma te dri nefsun bi eir din tamut. Kako kaže Đelevala u zadnjima, sura Lukman, jedna duša ne zna šta će sutra zaraditi. Kažu, novi dan, nova nafaka, ili tako? I ni jedna duša ne zna gdje će umreti, kada će umreti. Niko. Niko ne zna. I kaže, spoznao sam da se ne mogu sakriti od Allahovog pogleda, zato ga se stidim. Nigdje se ne možemo sakriti. Allah je vala el alim sve znajući. El besir, onaj koji sve vidi. Es sami, onaj koji sve čuje. Onaj koji sve zna. Kada kažemo, zna šta smo rekli. Kada uradimo, zna šta smo uradili. Kada hoćemo da kažemo pa se sustegnemo, zna zbog čega smo se sustegnuli. Allah sve zna. Allah zna ono što je u našim prsima. Pa dakle, ko bude bogobojazan na takav način, Allah dželavala će mu olakšati dunjalučke poslove. Kako kaže dželavala, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ko se bude bojao Allaha subhanahu wa ta'ala, Allah će mu njegove stvari, njegove poslove olakšati. Zatim, ko bude bogobojazan na ovakav način, kod Allaha dželjavala dobiva poseban položaj. Pa kaže u suri Al-Hujurat, inne ekremekum inda Allahi etkakum. Kod vas su na najvećem položaju kod Allaha. Najviše će biti počašćeni oni koji ga se budu najviše bojali. Onaj koji je imao imetka, milioner bio na Dunjalku, ne, onaj koji je bio milioner na Ahiretu. Onaj koji bude milioner, milijarder na Ahiretu. Na Dunjalku ne. Ako te milione nisi koristio za Allahov vjeru, pomagao Allaha, Allahov vala vjeru, ništa. Jevme la jenfe malum, wala benum, illa menet tallah bi kalbim salim, toga dana neće koristiti i metak, ništa, niti potomstvo, samo čisto srce. Allah kaže da završnica pripada bogobojaznima. Završnica pripada bogobojaznima. Wala aqibatu lil muttaqin. Zatim mnogo je opraštanje grijeha. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا Onaj ko se bude bojao Allaha subhanahu wa ta'ala, Allah će mu oprostiti grijehe i dati mu ogromnu nagradu. Mnogo. Dakle, tih, tih koristi, možda jedna od najbitnijih, da Allah dželovala voli bogobojazne robove. Inna Allahe yuhibbul mutaqim. Doista Allah voli bogobojazne. Ako si bogobojazan, koga će to Allah zavoljeti ako neće bogobojaznog, iskrenog bogobojaznog, koji radi ono što mu je Allah naredio, koji se ostavi onoga što mu je Allah zabranio. Allah ga voli. A ako te Allah zavoli, onda nemaš od čega da strahuješ. Jer kako kažu naši prethodnici, voljeni neće onoga koji ga voli kazniti. Neće ga srdito pogledati. Neće ga ukoriti. Jer ga voli. On njega voli kako da se na takav način obhodi prema njom. Pa ko bude dakle, bogobojazan, Allah dželavala zasigurno će ga zavoljeti. Zatim iz hadisa vidimo da nakon što se uradi loše dijelo da bi trebalo požuriti s dobrim dijelom. Da bi trebalo požuriti s dobrim dijelom jer će ga to dobro dijelo pobrisati. Neobrnuto. Ha? Neobrnuto. Uradio sam dobro dijelo, pa malo sebi održka da uradim i loše dijelo. Ako uradiš loše dijelo, požuri što prije. Stoji u hadisu, je li tako? Na melek s lijeve strane koji piše loša dijela stoji i čeka šest sati. Allahova milost je neizmjerna. Uradiš dobro dijelo, Allah ti piše ako si nako običan musliman. Klanjaš. Pet vakata. Čuj običan musliman. To je, to je vahabi, ali tako onaj koji klanja pet namaza. To nije običan musliman. Ha. Kako je rekao Abdullah ibn Omer, radijallahu ta'ala nuhuma, beduini, arapi iz pustinje koji dođu prime islami, kako su dolazili i pitali šta moramo od namaza? Pet. Ništa više, kaže poslanik Alehi Salat sam samo, treba malo smanjiti. Ako hoćeš dobrovoljno, pet si obavezan. Šta trebam postiti? Ramazan, ništa više. Ništa, ako hoćeš dobrovoljno. Kaže Abdullah ibn Omer za takve koji su dolazili primali islam i poslije takvi bili, kaže takvima se piše dobro dijelo deset puta urade neko dobro djelo, piše im se deset puta. A oni drugi koji uljepšavaju svoj islam, dalje, koji klanjaju dobrovoljne namaze, koji postaje dobrovoljni post, koji uče vjeru, pozivaju drugive, druge vjeri, njima kaže, piše se od 10 do 700 puta. Zavisno koliko u tome ustrajavaju. Od 10 do 700 puta. Hm. Uradiš dobro djelo, ako si dobar, o, do 700 ide. A nekima i više čak. Kako je došlo komentaru ajeta i suri al-Bakara. A uradiš se dijelo, melek sa lijeve strane čeka. Hoćeš se pokajati. Hoćeš uraditi dobro dijelo. Ovaj mu sa desne strane govori, čekaj. Čekaj. Ne piši. Pa ako se ne pokaješ ili ne uradiš dobro dijelo, kalem se spusti i upiše ti samo to jedno loše dijelo. Samo jedno loše dijelo. Pa je čovjek miskin pravi siroma koji zna za ovakvu Allahu dželavala milost i ne žuri sa dobrim dijelima. Uradiš loše dijelo, šeitan otkad živi, ima iskustva, maher pravi, obmani sad sad. Ali Allah dželavala nam je pojasnio, pokaj se, uradi dobro dijelo, klanjaj, dadni sadaku, priše se grijesi, time. Allahu se iskreno pokaj. Za to što si uradio, Allah djelovala će ti obrisati. Kako je rečeno, et taibu mine zembi u hadisu, kemela dembele. Onaj koji se pokaje za grijeh, kao da nije ni učinio grijeh. Onaj koji se iskreno pokaje za grijeh, kao da i nije učinio grijeh. Dakle, dobra djela brišu loše. Ako učinimo loše djelo, požurimo da nakon toga učinimo dobro, dobro djelo, pa će ga ono obrisati. I znajmo isto tako da loša dijela brišu dobra. Da loša dijela brišu dobra. Divne su riječi šehol Islama ibn Taymiye rahimehullahu teala. Ako možete zapisati dobre. Kaže vjednik kada učini neko loše dijelo postoji deset mogućnosti da mu se poništi to loše djelo. Na kraju kaže onaj koji ne iskoristi ni jednu od ovih deset mogućnosti ne potrefi ga ili ne bude žurijog za njima neka vala ne kori nikog drugog do sebe. Pa kaže prvo da se pokaje Allahu za to loše djelo. I Allah će sigurno oprostiti ako bude iskren, ako se pokaje iskreno, Allah će oprostiti. Kako rekao malo prije hadis, onaj koji se pokaje za grijeh kao da i nije učinio grijeh. Zatim da čini stigfar. Allahu moj oprosti mi. Allahu moj oprosti mi. Znamo, kajanje, pokajanje je malo općenitije od istigfara. Zatim kaže treće da učini neko dobro djelo koje će ga pobrisati, o čemu govori ovaj hadis. Dakle, da se pokaje Allahu, obeća da se neće vratiti tom djelu, da mu je teško što je počinio to djelo, obeća da se više neće vratiti, kaže Hasan al Basri, od znakova iskrenog pokajanja jeste kad god se čovjek sjeti to grijeha, da se pokaje. Kad god, da mu padne teško duši, uradio je i pokajao se. Međutim, kad god se prisjeti toga, na umu um doleti da se pokaje. Zatim da traži ovo prosta riječima estagfirullah, estagfirullah. Ha, nemojte govoriti, mnogi kažu, ne vode računa, pa kažu estagfirullah. Umjesto gk, a tako, a značenje je pogubno skroz. Kaže treće je da čini dobra djela koja će pobrisati ta loša djela. Ili četvrto. Ne, treće je to, brate. Prvo je da se pokaje Allahu, tre, drugo je da traži istigfara, da govori o stagfirullah, stagfirullah, treće je da čini dobra djela koja će poništiti loša djela. Četvrto, da ima dobrih prijatelja koji dove za njega. Da ima dobrih prijatelja koji dove za njega. Bio on živ ili mrtav naročito u njegovoj odsutnosti, jer se dova za odsutnog prima. Ako, a kako kažu naši prethodnici, koja dova se zasigurno prima i najbrže. Dova odsutnog za odsutnog, odnosno dova putnika za odsutnog. Kad si na putu, većina tvoje porodice, familije, dobrih prijatelja i arana nisu s tobom. Odsutni su. Dovi, iskoristi dova putnika se prima, došlo je u hadisima, i dova za odsutnog se prima. A kada se to dvoje sastavi, onda se sigurno prima. Zasigurno prima. Zabetonirano. Pa kaže da ima prijatelje koji dove za njega, braću muslimane koji dove za njega, svejedno on bio živili mrtav. Zatim, peto, da ima dobre prijatelje koji su dakle dobri bili s njim radi Allaha. Pa da mu poklone se vape nekih svojih dobrih dijela. Kako je došlo u hadisima šta se to može uraditi za umrlog. Da na njegovo ime udijeli sadaku. Da na njegovo ime <clears throat> htio je govorio, nije mogao obave hađ, da na njegovo ime ostalo mu nije ispostio ramazanskog ili zavjetnog posta, isposte i slično, čega čovjek ima koristi. Pa dakle da mu pokloni te se vape, da mu svoja dobra djela pokloni. Dobro djelo, briše loše djelo. Zatim, da bude od onih za koje će se zauzimati Allahov poslanika alihi salatu wasalam. Treba se upoznati kako zadobiti šafat Allahov poslanika alihi salatu wasalam. Učiti me vlude svaki mjesec i ostalo. Rekao je poslanik sallallahu alihi salam za dovu poslije zana, je tako? Ko prouči dovu posle jezana, ponavlja za muezzinom, zatim donese salavat na poslanika Muhammeda alaihi sallam, zatim prouči dovu Allahumma rabbe hadihi da'uti tama, salati l'qaime, ati Muhammedin ili vasilete al-fadile. Ko u dovi nakon ezana zatraži od Allaha za mene posebno mjesto, kojeg je dostojan samo jedan Allahov rob sutra na drugome svijetu, ja će zauzimati za njega. Ko bude muvehid obožavao Allaha dželavala jednog jedinog ništa, ni u čemu nikoga drugog pripisivao Allahu subhanahu wa ta'ala. I druga djela s kojima čovjek zadobiva šafat Allahov poslanika alihi salu ako se on bude zauzimao za tebe, grijesi će ti biti oprošteni ili da budeš strpljiv o musibetu kojim te iskuša Allah dželle vala. Nekada ima ljudi vjernika koji ne mogu mnogo da rade dobra djela, mogu grijehe. Ide ko poloju. Al dobra djela nikako. Uzbrdo nikako, nizbrdo na role. Pa Allah dželle vala tada želi tom svom robu dobro. On nikako da nađe puta do dobra, pa ga onda iskušava. Iskušenjima. Čisti ga, želi da ga očisti, ali od tog groba se traži da bude strpljiv. Da bude strpljiv, to je minimum u iskušenjima. Bilo je ovdje tako predavanje od Hafiza, kako da se ponašamo u iskušenjima. Minimum da budemo strpljivi. Ako možemo da budemo zadovoljni time još bolje. Zahvalni Allahu na tome, još bolje, ali minimum da budemo strpljivi, da osaburamo, da ne kažemo pa što meni, što ne onom pored mene i ostalo. Zatim, da ga Allah iskuša u kaburu. Osmo. Deveto, da ga Allah iskuša na sudnjem danu. I deseto, da mu se smiluje sve milosti. imaju dijela kako zadobiti Allahovu milost. Allah subhanahu wa ta'ala spomnio u Kur'anu, spomnio se u hadisu, čime se zadobiva Allahova milost. Allah je sve milostiv. Allah tu svoju milost nije zadržao za sebe. Jednu je spustio na dunjaluk, subhanallah, 99 je ostavio za sudnji dan. Pa da budeš takav, toliki, naš narod kaže gurbet, iako gurbet ima pohvalno značenje, da budeš takav, 99 milosti Allah ostavio za sudnji dan i da te ne, nijedna ne potrefi, onda si baš. Jel? Kaže nakon ovoga, فَمَنْ أَحْتَتَهُ أَحْتَتْهُ هَذِهِ الْعَشْرُ فَلَا يَلُوْ مَنْ نَيْلَ نَفْسَ Koga maši ovih deset, pravi je gubitnik. Neka ne kori nikog drugog osim, osim sebe. I ove riječi se spominju u sličnom kontekstu također od šehova Islama Ibn Taymije za nas preporuka nemoj da čovjeka odmah koriš za loše dijelo koje uradi. Ima ovih deset stvari koji će mu možda pobrisati to loše dijelo. Ne žuri sa osudom. Možda je se pokajao, neće doći tebi, i pred svima nama ljudi ja se pokajao. Pokajao se svome gospodaru, tražio prosta od svoga gospodara, učinio dobro djelo, mi nismo vidjeli, a mi ko, bilo je ovdje predavanje tako prošli utra, ko muha, neko pčela, samo na loša djela, dobra djela ne vidimo kod drugih. Nemoj ljude osuđivati odmah zbog zla. Zbog loših djela koje činje, možda nešto od ovih deset stvari ih zadesi, pa im se oprosti to loše djelo vidimo dakle Allahu subhanahu wa ta'ala milost iz ovoga hadisa kada on daje da dobrim dijelima se brišu, brišu loša dijela. Zatim, iz ovoga hadisa vidimo da je obaveza obhoditi se s ljudima na najljepši način. Kaže se u hadisu bi hulukin hasen sa lijepim ahlakom. Bilo je ovdje govora, a i također dole kod doma zdravlja, šta je to ahlak? Ahlak, pogotovo lijep, nije kad se ti u opođenju s ljudima prenemažeš, tjeraš sam sebe, moliš Allaha da što prije on ode od tebe, da ne vidi pravu sliku kakav si. Ne mogu, ali još sam se oznojio s njim. Lijepo ponašanje jeste da čovjek radi na sebi, a niko ne može reći da ne može raditi na sebi. I niko ne može reći da se ne može odgojiti. Ja često kažem, kad ima hajvana koji se nakon dresure promijenu i budu bolji, nema čovjeka da ne može biti bolji da se ne može popraviti. Kad se hajvani popravljaju, onda insan zasigurno može. Pitanje je samo volja da čovjek radi na sebi da onda to postane njemu svojstveno. To je sa svakim lijep. Da mu je lahko se sa svima lijepo obhoditi, a ne da se mora tjerati. To nije ahlak. Prije ili kasnije izaće na vidjelo. Čovjek mora se trenirati, odgojiti i na takav način se ponašati sa svima. Poznate su nam posljedice rezultati lijepog ponašanja. Hm. Pa je došlo u hadisu, na najteže na vagi vjernika na sudnjem danu će biti lijepo ponašanje. Pa je došlo da su Allahu najdraži oni koji su lijepog ponašanja. Također je došlo u hadisu da su poslaniku sallallahu alaihi wa sallam da će biti najdraži i njemu na sudnjem danu sa svojim mjestom najbliži oni koji su najljepših ponašanja. Pa je došlo u hadisu da se čovjekova vjera i iman upotpunjuje i da su najpotpunije gimana, najpotpunije, najbolje vjere oni koji su oni koji su najbolje ponašanja. Pa je došlo u hadisu da čovjek sa lijepim ponašanjem postiže stepene onoga koji stalno klanja, onoga koji stalno, stalno posti. Pa je došlo u hadisu da najviše ljudi ulazi u džennet, najviše će ljude uvoti u džennet bogobojasnost lijepo ponašanje. Opet, kako i u ovom hadisu stoji? Pa je došlo u hadisu da poslanik Alihi Salacom obećava kuću dvorac u najvisočijem dijelu dženneta, Firdevsu, onome koji uljepša svoje ponašanje. Možeš, možeš i kako možeš se promijeniti. Ako hoćeš ovo, možeš se promijeniti. Ako vjeruješ u ovo, ako si ubijeđen, ako vjeruješ da je ovo došlo od Allaha preko poslanika alihi sallam da Allah ovo obećava sigurno, želiš sebi dobro, mijenjaj se. Da ti neko davne ovo na tunjalko obeća sljedeće godine, sigurno. Ma grabili bismo i rukama i nogama. Gledali bismo da budemo lijepog ponašanja. Ma šta nam ljudi govorili, ma kako se prema nama obhodili. Ne bi od nas čuli osim samo dobro. Pa dakle, trebamo se lijepo obhoditi. Kako? Pravilo iz ovoga hadisa, dakle za kraj odulio sam i previše. Pravilo u obhođenju s drugima. Obhodimo se s drugima na način kako bismo se voljeli da se oni obhode prema nama. Bio je 13. hadis, je tako? Niko od vas neće biti pravi vjernik sve dok drugom ne bude volio ono što voli sebi kada se tamo govori kako se s ljudima obhoditi, na koji način, prvo se postavi ovaj hadis i ovo pravilo. Obhodi se kako bi volio da se oni obhode prema tebi. Ako prihvatiš taj hadis, prihvatiš to pravilo, nema potreba ti govorim deo ovako, deo onako. Kako bi volio da se oni prema tebi obhode i ti tako prema njima. I također još jedno pravilo iz ovoga hadisa, životno pravilo. Kako da i u čemu živimo, proživimo svoj život, pravilo da svako dobro djelo ili uvećava tvoj stepen položaj kod Allaha ili ti briše grijehe. Nisi na gubitku nikad. Što god uradiš od dobra, nasmiješ se svom bratu kada ga susretniš. Sestra, sestri, žena, ženi. Nasmiješ se u lice. Bratski. Ne ono, ha, cinički. Bratski radi Allaha dadneš sadaku iskreno radi Allaha, proučiš jedan harf radi Allaha, sve je to dobro djelo. Nikad nisi na gubitku. To je trgovina sa Allahom. Ja uvijek kažem, kogod trguje sa Allahom, neće bankrotirati, ali treba naučiti trgovati. Treba biti dobar trgovac. Treba iskoristiti svoje vrijeme. Dok postoji vrijeme. To je otprilike što se mogu kratko reći. Hvala vam, hvala vam, hvala vam, hvala vam, hvala vam, hvala vam, hvala vam, hvala vam,